الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهلا pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, pred nama su Mubarak dani, sezona od sezona ibadeta u kojoj se iskreni robovi približavaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i pokušavaju da mu se umile, da mu se približe, da steknu njegovo zadovoljstvo, njegov rahmet i njegovu subhanahu wa ta'ala nagradu. Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi u kontekstu ovih dana koji su ispred nas wal fajri wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr Jalla shanu šanu ovim ajetima kune se zorom kaže wal fajri wa layalin ashr tako mi zore i 10 noći wal shaf'i wal watr i parnog i neparnog dana wal layli idha yasr i noći kada se završava i kada nestaje hal fi dhalika qasamun lidi hijr Zar u tome nije dovoljna zakletva za razumne? Allahove riječi وَلَيَالٍ عَشْرٍ i deset noći, kao da je Đerde Šejem rekao, tako mi zore i tako mi deset noći, i tako mi neparnog i parnog dana, i noći kada nestaje. Ovi ajti se nižu jedan na drugog, pa kaže وَلْ فَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ tako mi zore i tako mi deset noći. Đerde Šejem se kune ovim mubarak noćima. I vjerodostojno je preneseno, kao što je zabilježio imam Ibn Đerir al-Taberi u svome tefsiru, od plemenitog ashaba Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma i njegova dva učenika Ikrime i Mesruqa da su protumačili ovaj ajet se pod njim misli na deset dana, deset prvih dana mjeseca Zulhidže. Kaže Ibn Abbas, وَلَيَالٍ عَشْرٍ to jest deset prvih dana mjeseca Zulhidžeta. I ovakav tefsir da je značenje ovog ajta Valajalin Ašr tako mi deset noći da se odnosi na deset prvih dana mjeseca Zulhidžeta prenosi se od drugih učenjaka i mama iz prvih generacija. Pa to se prenosi od Abdullaha ibn Zubeira i prenosi se od Mujahida ibn Džebra i od Qatade ibn Di'ama Sadusija i od Bahaka ibn Muzahima i prenosi se od ibn Zejda i drugih. I to je stav većine islamskih učenjaka. Većine islamskih učenjaka, kao što spominje Hafiz ibn Kethir u svome tefsiru. Znači da je značenje ovog ajeta walayari na'ashr da se odnosi na prvi deset dana mjeseca Zulhidjata. Vidimo kako se Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje ovim noćima. A Allah subhanahu wa ta'ala kao što vam je poznato ne zaklinje se osim sa onim što je kod njega veličanstveno i bitno i veliko. Pa ova zakletva Allaha subhanahu wa ta'ala upućuje na posebnu vrijednost ovih prvih deset dana mjeseca Zulhidjata. Zabilježili su imami Ahmed en-Nasai u svom djelu Sunanul Kubra, Ibn Jarir al-Tabari u svom tefsiru i drugi, od Jabira ibn Abdillah radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam proučio ove ajete, proučio ove ajete, وَلَيَالِ نَعَشْرِ pa je rekao deset dana Zulhidžeta, pa je rekao wa šef'i i parnih, to je prvi dan Kurban Bajrama. Wal watr i neparni, to je dan Arefata, deveti dan mjeseca Zulhidžeta. Znači da je značenje ovih ajta وَلَيَالِ نَعَشْرِ prvi deset dana, svi deset dana Zulhidžeta. Onda wa šef'i, tako mi, parnog dana, to jest prvog dana Kurban Bajrama. Wal watr i neparnog dana, to je dan Arefata, deveti dan mjeseca Zulhidžeta. Deveti dan mjeseca Zulhidja. I nema sumnje, draga braćo, da su ovi dani najbolji i najvredniji dani kod uzvišenog Allaha, ovi deset dana. I nemojte da vas zavede to što su ljudi nemani sprem njih. Nemojte da vas zavede to što su ljudi nemani sprem njih i ne posvećuju im dovoljno pažnje. U gafletu su. Znajte da i za vrijeme Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Ramazan ne bi obilježavali zajedno u džemaatu i badete. Nego bi svako klanjao za sebe kod kuće, da ga niko drugi ne vidi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam nekoliko dana oživio teraviju i onda je ostavio zajednički namaz u džematu i straha da ne bude stavljen u obavezu, u fars, da ne bude propisano kao vađib. I za vrijeme Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabi svako je za sebe ibadetin. Tek nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem oni su se udružili da zajedno klanjaju teravi. Tako isto ove dane. Svaki ashab, svaki čovjek činio ibadete za sebe. Ali mi, nažalost, u ahiru zamanu presudni dan, svako gleda na drugog. Pa ako drugi čini ibadet, i on će uz njega. Ako se u džamijama čini ibadet, i on će sa njima. A ako vidi da drugi ne čine ibadet, i on je nemaran, i on jenčari. Zabilježi imam Buhari u svom svom sahihu od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayam nema dana da je unima dobro djelo draže uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od ovih dana u rivayetu kod Abu Davuda min hadhihi al'ayam al'ashr od ovih 10 dana Pa su ashabi upitali, pa ni džihad na Allahovom putu, o Allahov poslaniće kaže ni džihad na Allahovom putu. A svi znate vrijedno džihada na Allahovom putu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem osim čovjeka koji izađe na Allahov put sa sobom i sa svojim imetkom pa se ne vrati ni sa čim od toga. To je preseli kao šehid. Samo on može doći ovim dobrim mubarek danima sa vrednim djelom. Sa vrednim djelom. Znači, samo on, onaj koji vodi džihad i presari kao šehid na Allahovom putu, u nekim drugim danima može postići nagradu koju postignu oni koji čine ibadet u ovim, ovim mubarek danima. I to je velika počast i vrijednost i Allahova blagodat prema nama što nam je olakšao i što nam je omogućio, što nas je počastio da dočekamo ove dane. Da imamo priliku da činimo dobra djela s kojima se približavamo uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Jer ovim danima djela su izrazito vrijedna kod uzvišenog Allaha. Jedno malo djelo kod Allaha subhanu wa ta'ala je veliko. A šta reći za velika djela? Šta reći za velika djela? I djela koja su inače u drugim danima vrijedna kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i vrijednija od drugih djela. Zabilježio imam Ahmed u svom usned od Ibnu Umara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao nema vrednijih dana kod uzvješenog Allaha subhanahu wa ta'ala od ovih deset dana. Pa kaže fa ekthiru fi hinne min la ilaha illa Allah wallahu akbar walhamdulillah. Pa kaže pa u njima što više govorite la ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ali ovaj hadith ima slabost u lancu prenosilaca, u njegovom lancu prenosilaca nalazi se ravija Jezid ibn Abi koji je odbačen kod hadijskih kritičara. Međutim, neki učenjaci pojačavaju ovu predaju sa drugim predajama i ima svoju osnovu u drugim predajama koje smo spomenuli i koje će naknado doći. U ovih deset dana nalazi se dan Arefata. U ovih deset dana nalazi se dan Arefata, a on je deveti dan po redu. I Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, kao što je došlo hadith od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhu, kojeg su zabilježili imam Abu Ja'la ibn Hibban i drugi, sa dobrim lancem prenosilaca, kao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin afdal 'inda Allahi min ayyami 'ashri dhilhijja nema dana da su draža i bolja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od ovih 10 dana mjeseca Zulhijja pa je jedan od ashaba upitao hunna afdalu am iddatu hunna jihadan fi sabilillah kaže jesu li oni bolji ti dani ili isti broj dana u džihadu na Allahovom putu pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah kaže ovi dani su bolji od istog broja dana džihada na Allahovom putu Onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min yawmin afdalu 'inda Allah" min jevmi Arafa. Nema dana da je draži uzvišenom Allah subhanahu wa ta'ala od dana Arafata. Kaže, jenzinu Allahu ila sema i dunija. Allah se u tom danu spušta na zemaljsko nebo. وَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ I ponosi se sa stanovnicima zemlje pred stanovnicima nebesa. Ponosi se sa svojim robovima, sa mu'minima, sa muslimanima, se ponosi pred stanovnicima nebesa. يَقُولُ أُنْظُرُوا ila عِبَادِ haula. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte ove moje robove koji se nalaze na refatu. شَعْثًا gubra, Raščupani, uprašeni. Bahin, kaže, staje na suncu. Jarđuna rahmeti. Oni žude za mojom milošću. Walam yara adabi, a nisu vidjeli moju kaznu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Walam yura yawm qat inda Allahi aktharu itqan min an-nar min yawm Arafah." I kaže nije poznato da ima, nije poznato da ima kod Allaha dan u kojem više ljudi oslobađa od džehennemske vatre od tog dana, dan Arafat. I ovaj hadis ne odnosi se samo na one koji stoje na Arafatu, nego na sve muslimane koji veličaju taj dan i Allahu subhanahu wa ta'ala se približavaju čineći ibadet u tom danu. Jer Allahova subhanahu wa ta'ala milost je velika. Allah se ponosi sa onima koji njega dove i dozivaju ga na dan arefata, pred melecima na nebesima. Ovaj se dan nalazi ovih deset dana. Ovi deset dana, draga braćo, nalazi se kurbanski bajram, koji je također jedan od najboljih i najdražih dana kod uzvišenog Allaha. Kao što bileže imam Ahmed i Ebu Davud i Nasai i drugi, od Abdullaha ibn Qurta radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna a'zama yawmin 'inda Allahi yawmun nahr zaista najveličanstveniji dan kod uzvišenog Allaha je prvi dan Kurban Bayrama dan prinošenja žrtvi najveličanstveniji dan kod uzvišenog Allaha kaže thumma yawmul qar a zatim yawmul qar a to je drugi dan Kurbanskog Bayrama I bileže Ebu Davud, Tirmidhi, Nesai, od Uqbe ibn Amira radijallahu anhum, da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, jevmu Arafa, wa jevmu Nahr, wa ejjamu Tashriq, عيدنا أهل الإسلام دان رفاتا اي بروي دان قربان بايراما اي دان تشريقا تو يس دروغي ترچي چتفتي دان قربان بايراما تو سو برازنيتي بايرامي بريبادنيكا إسلاما Vidimo u ovim predajama i mnogim drugim predajama vrijednost ovih dana koji su pred nama. Koliko su oni dragi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i kolika je nagrada za činjenje badeta u njima. I zato najvrednije što rob može da uradi od dobrih dijela ovim danima na prvo mjesto je tauba, iskreno pokajanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, da se pokaje za sve svoje grijehe i da krene od početka, da okrene novu stranicu svog života, u kojem će biti boli rob, u kojem će činiti više dobrih dijela, u kojem će se kloniti grijeha, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svim muslimanima teubu. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I pokajte se svi Allahu, o mu'mini, da biste uspjeli, da biste postigli uspjeh i vječnu sreću u džennetu. Znači, ne samo grešnici da se pokaju, nego svi. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Svi se pokajete Allahu, svi. Obraća se i poslaniku, i Ebu Bekru, i Omeru, i svim mu'minima do sudnjih dana. Svi se pokajete Allahu da bi postigli uspjeh. Jer čovjek, ako ne čini grijehe, nije sačuvan toga da bude manjka u činjenju onoga što mu Allah naređuje. Da ne izvršava Allahove naredbe onako kako treba. Možda ne čini grijehe, možda ne čini zinaluk, možda ne pije alkohol, možda ne gleda ono što je zabranjeno, ali neka se prispita kakav je njegov odnos prema onome što mu Allah naređuje. Da li zaista izvršava ono što mu Allah naređuje na način na koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće od nas da to izvršavamo? I kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu, da zaslužite džennet koji je toliko širok koliko su nebesa i zemlja. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ i koji je pripremljen za bogobojazne. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Oni koji udjeljuju kada su i oskudici i kada su blagostani. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ I oni koji suzbijaju svoju sržbu wal afina anin nas oni koji opraštaju ljudima njihove greške wallahu yuhibbul muhsinin Allah voli one koji čine dobra djela والذين idha فعلوا fahishatan aw zalamu anfusahum kaže oni koji kada počine neki razvrat neki greh i učine nepravdu prema sebi Zekeru Allaha fastaghfiru li dhunubihim. Oni se sjete Allaha i zatraže oprosta za svoje grijehe. Svima je poznat hadith kod imama muslima u sahihu od ibn Malika radijallahu anhu kojim kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allah više obraduje teubi pokajanju roba od jednog među vama koji izgubi svoju jahalicu na kojoj se nalazi njegova obskrba u pustini i onda sjedne u hlad jednog drveta iščekujući smrt i odjednom ugleda svoju jahalicu pred sobom i ustane i uzvikne iz velike radosti O Allahu ti si moj robe ja sam tvoj gospodar pogriješi od žestine radosti Allah se obraduje pokajanju jednog od nas više nego što se takav obraduje svojoj jahalicu zamislite to draga vrađa zamisli da se nađeš negdje negdje u pustini. Nema nikog s tobom. I sjedneš, nasladiš se i čekaš da ti dođe smrt. Nemaš drugog izbora. Ne smiješ hodati sam, još gore te čeka. E Allah subhanahu wa ta'ala se obraduje pokajanju jednog od nas više nego što se takav obraduje svom spasu. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao je običaj da se kaje uzvišenom Allahu svaki dan. Kao što prenosi Al-Agar ibn Yasar al-Muzani radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ja eyuhan nas, O ljudi, tubu ila Allah, pokajte se Allah, pokajte se Allah. fa inni atubu ilaihi fil jevmi mijete marra. Jer zaista se ja pokajem Allahu svakog dana sto puta. Poslanik sallallahu alaihi sallam se kaje Allah, kojem je Allah oprostio sve grijehe. I ovaj hadith da bilježi ima muslim. U drugom rivajetu, kod imama Bukhari od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Ja ejuhan nas, inni astagfirullaha wa atubu ilaihi fil jevmi akthar min sabihina marra. O ljudi, ja zaista zatražim od Allaha oprosta i pokaje mu se u jednom danu više od 70 puta. I bideže Buhari muslim u svoja dva sahiha od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Lau kana libni Adama vadijan min zahab, ahabba an yakuna lahu vadijan. Kaže da sin Adamov ima čitavu dolinu punu zlata. On bi poželio da ima dvije doline. ولا يملأ فاه إلا التراب I ne može mu usta napuniti osim zemlja. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابِ A Allah će primiti pokajanje onom ko se pokaje. Znači onaj ko se iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskreno digne ruke Allahu i pokaje se za grijeh. Pokaje se za svoj grijeh. I odluči da se više ne vraća tom grijehu. Odluči da se više ne vraća tom grijehu. Allah subhanahu wa ta'ala oprostit će mu taj grijeh. Također, Jedno od najvrednijih dijela koje čovjek može učiniti ovim mubarak danima je obavljanje umre i hađa. Obavljanje umre i hađa. Kako kaže Đelešan, al hađu ašhurum ma'lumat. Hađ se obavlja u poznatim mjesecima. Fa man farada fi inna hađa fa la rafatha, wa la fusuka, wa la jidala fi hađa. Pa onaj ko se obaveže da će u tim danima obaviti hađ, fa la rafath, nema intimnog odnosa sa suprugom. Wala fusuka, niti ima grešenja. Wala jidala fi hađ, niti ima raspre na hađu. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Kaže a vi se obskrbite, pripremite se za put, uzmite ono što vam je potrebno na tom putovanju imanskom. Wa khayru zadi taqwa. A najbolja obskrba je bogobojaznost. Wattaquni ya ulil albab. I mene se bojte ovi razumom obdareni. I prenosi Ebu Horeire, radijallahu anhu, hadithu kojeg zabilježdi Bukhari muslim, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bejnahuma. Umra do umre briše grehe počinjene između te dvije umre. Wal-hađu al-mabruru lejsa lehu thawabun illa al-đanna. A za ispravno obavljen hađ, hađ koji je mabrur, nema druge nagrede do džanneta onaj ko obavi od halali metka hađ i obavi ga po propisima i kloni se zabrana i prestupa na hađu, njegov hađ je mebrur. I za njegov hađ nema druge nagrade do džennet. I bileži Bukhari muslim svoje dva sahiha, također od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao Men hađa hada l-bejt, felem jerfuz, velem jefsuh, rađa ka jevmin, vada detfu ummu. Onaj ko posjeti ovu kuću, ko posjeti Kaabu, من حج هذا البيت وبابي حج فلم يرفث إنما انت من سنوشا سسوبرغم وبريد إحرامه ولم يفسخ i ne čini grehe. Rađa ke jeumin waladat hu umu. Vratit će se kući kao na dan kada ga je rodila njegova majka. Kao na dan kada ga je rodila njegova majka. I bilježi ima muslim, svom sahih od Amra ibn al-Asa radijallahu anhu, da je došao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, on, Amr ibn al-Asa, došao da prihvati islam u podružem hadith. Pa je rekao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ja hoću da primim islam, ali hoću da postavim uslov. Kaže mu poslanik, sallallahu alaihi sallam, šta je tvoj uslov? Kaže, moj uslov je da mi budu oprošteni svi grijesi. Neću prihvatiti islam osim da mi bude oprošten svi grijesi koje sam počinio prije islama. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O Amr, zar ne znaš da prihvatanje islama briše sve grijehe prije toga i da obavljanje hadža briše sve grijehe prije toga i da činjenje hidre briše sve grijehe prije njih?" Ja molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da počasti one koji nisu bili na hadžu da ga obave, a i one koji su bili da ga opet obave. Također, od dobrih dijela i propisanih dijela u ovim Mubarek danima je ispominjanje uzvišenog Allaha, činjenje zikra i donošenje tekbira. Kako kaže Žele Šenu, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Da spominju Allahovo ime u danima poznatim, u danima poznatim. Spominje Hafid ibn Kathir u tefsiru i Hafid ibn Rajab u svom dijelu Lataif al-Ma'arif, da po većini islamskih učenjaka ovaj ajet znači u poznatim danima, to jest u prvih deset dana mjeseca Zulhidžet. Da spominju, Allah naređuje da spominjemo ga ovim danima. Imam Bukhari naslovio je poglavlje u svom sahihu Babul amalu fi ajami tešrih. Činjenje dobrih dijela u danima tešriha. I onda spominje ovaj وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ I da spominju ime Allahovo u poznatim danima, kaže Ibn Abbas, to je deset dana Zul Hidjeta. A u drugom ajetu suri Al-Baqara, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ kaže spominjete Allaha u određenim danima. U ovom prvom ajetu u poznatim danima. To su prvi deset dana mjeseca Zul Hidjeta. A u drugom ajetu suri Al-Baqara, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ spominjete Allaha u određenim danima. Kaže, to su dani tešrika. To su dani tešrika. Znači da svih ovih dana propisano je spominjati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadithu kojeg smo spomenuli od Ibn Omera, iako ima slabost u lancu prenosi laca, ali učenjaci rade po njemu, na kraju haditha smo فَأَكْثِرُوا فِهِنَّ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ Allahu akbar, alhamdulillah. Pa što više u tim danima govorite La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. I općenito, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ga spominjemo u bilo kojim danima. Ja i valladina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira. Ovi koji vjerujete spominjite Allaha mnogo. Spominjite Allaha mnogo. U svim danima a pogotovo u ovim danima. Osebihuhu bukrata mu asila. I slavite ga jutrom i noću. I na bilježi ima muslim svom sahihu da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ahabbul kalami ila Allahi arba. Najdraži govor uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala su četiri stvari. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wa la ilaha illa Allah. Wa la yadurruka bi ayyihinna badat. Kaže, ne štetiti s kojim god od njih da kreneš, da započneš. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar. Znači, ovo su, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, najdraže riječi uzvišenom Allahom. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar. Propisano je donositi tekbir nakon farzova od sabah namaza na dan refata pa sve do zadnjeg dana Kurban Bajrama. Nakon farzova propisano je činiti tekbir. I po pitanju ovoga su jednoglasni islamski učenjaci da je propisano donositi tekbir u ovim danima nakon nakon obaveznih namaza. I Imam Ahmed, kao što spominje Hafid ibn Rajab u svom dijelu Fethul Bari, prenosi konsenzus ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam po ovom pitanju. Da je propisano i pohvalno donositi tekbir nakon obaveznih namaza od sabah namaza na dana refata pa sve do ikindije zadnjeg dana kurban bajrama. Za onog ko nije na hađu. Dok onaj ko je na hađu, on počinje sa tekbirom kada? od podne namaza na dan Bajrama. Zato što je prije toga zauzet sa, sa telbijom, sa telbijom. Znači onaj ko nije na hađu, on počinje sa tekbirom od sabah namaza na dan Arefata. Nakon što klanja sabah namaz, donosi tekbir. Nakon svakog namaza, svim ovim danima, do ikindije četvrtog dana Kurban Bajrama. Nakon ikindije prouči tekbire i to je zadnji put. Nakon akšama četvrtog dana Kurban Bajrama ne uči se više tekbir. Iako je, kao što smo rekli, po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka propisano donositi tekbir ovim danima, ne postoji vjerodostojan hadith od Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upućuje na to. Nije prenesen vjerodostojan hadith od Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem se spominje donošenje ti tekbira nakon obaveznih namaza. Međutim, prenosi se od mnogih ashaba. Prenosi se od Omera radijallahu anhu i od Ali radijallahu anhu i od Ibn Abbas, i od Ibn Mas'uda i drugih učenjaka među ashabima i generacijama nakon njih. Zabilježen je sunnet, običaj muslimana od prvih generacija da su donosili tekbir u tim danima. Nakon obaveznih namaza po pitanju donošenja tekbira i zikra, veličanja i slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala u prvi 10 dana Zulhijjata, oko toga nema, nema dileme. Propisano je u svim stanjima, na svim mjestima. I Buhari, rahimahullah, prenosi muallakan u svom sahihu da bi Ibnu Omer i Ebu Horere, radijallahu anhu, u ovi prvi 10 dana izlazili na pijece i donosili tekbir povišenim glasom. Pa bi ljudi uz njih donosili tekbir. Ljudi bi uz njih tekbirali. Tako je bilo stanje u prvim generacijama. U prvi 10 dana čuo se tekbir na sve strane. A danas nas samota donije tekbiri prigušenim glasom. I ne samo to, nego često osjećamo poteškoću da donosimo tekbiri kad smo sami, nemamo navik. Znači, kao što smo spomenuli, propisano je donositi poseban tekbir posle obaveznih namaza, od sabah namaza na dan arefata pa sve do ikindije namaza zadnjeg dana kurbanskog bajrama. Na koji način donosi tekbir u tim danima? Također nema vjerodostavnog haditha koji govori o tome. Ali preneseno je nekoliko predaja od ashaba radijallahu anhum o tome. Pa bilježi Ibn Abi Šejbe u svome musannefu da bi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, plemeniti ashab, poznati učenjak među ashabima, da bi u ovim danima nakon farzova donosio tekbir na sljedeći način. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. Ono što je poznato kod nas. Samo što je tri puta donosio tekbir. I bilježi ibn Abi Šebe također u svomu sannefu da bi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma u ovim danima donosio tekbir na sljedeći način. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru wa ajal, Allahu akbaru wa lillahi alhamd. I bilježi Abdul Razzaq u svome musannefu i Bejhaqi u svome dijelu As-Sunanu al-Kubra vjerodostanim lance prenosilaca od Selman al-Farisija radijallahu anhu da bi donosio tekbir nakon farzova ovim danima Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kebira. I bideži Ibn Abi Shejba u svomu sannefu od Ibrahima al-Nahaija, jednog poznatog tabiina, kaže zatekao sam ih. Koga? One koji zatekao da shaba i tabiina. Da donose u ovim danima tekbir nakon obaveznih namaza okrenuti prema kibli. Kada preselam je, odmah donose te tekbir. Okrenuti prema kibli, na sljedeći način. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Isto kao predaje od Ibn Masuda samo tekbir dva puta. I spomine Hafid ibn Rajab od Jezida ibn Abi Ziyada da je rekao zatekao sam Mujahida ibn Jabra i Abdurrahmana ibn Mahdiya i sve ostale učenjake koje sam sreo da donose u ovim danima tekbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ila Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allahom. I vidimo da je ovo bilo poznato među njima i rasprostranjeno među prvim generacijama, da bi donosili tekbire ovim danima nakon obaveznih namaza. Znači imamo općeniti tekbir koji je propisano donositi u prvi deset dana Zulhidja. Gdje god uvodaš, kad si kod kuće, kad si u prodavnici, donosiš tekbir. Onoliko koliko možeš, hodno svojim mogućnostima. A imamo posebni tekbir, to je od sabah namaza na dana refata do zadnjeg dana kurban bajrama do ikindije namaza. To je posebni tekbir koji se donosi nakon farzova. I koji god čovjek da izabere od ovih tekbira, koji god svojstvo da izabere, ispravno je. Svejedno da kaže Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ila Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi l'hamd. Ila kaže Allahu akbar, kabira, Allahu akbar, kabira, Allahu akbar, wa ajal, Allahu akbar, wa lillahi l'hamd. Ila kaže Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabira, ispravno je koji god od ovih tekbira da donosi. Međutim, bitno je napomenuti ovdje da se ovaj tekbir donosi pojedinačno. Ne donosi se grupno i u džematu, zajedno da uči, kao što kod nas imaju običaj. To nije propisano. To nema utemeljenje u vjerodostojnim predajama. Ono što je preneseno od ashaba radijallahu anhum i oni koji su došli nakon njih je da bi svako od njih učio ove tekbire za sebe. Pa bi odjekivala mina, odjekivali bi meščili tekbirom. Ne zajedno u glas, nego svako bi donosio za sebe. Kao zujanje pčela. Također, od dobrih dijela koja su propisana i koja je pohvalno činiti u ovim danima, a možda jedno od najvrednijih dijela je klanje kurbana, Klanje kurbana u danima Bajrama. Kurban je propisano zaklati nakon što imam završi sa Bajram namazom. Prvog dana Bajrama pa sve do zadnjeg dana Bajrama. I kurban je sunnet našeg oca i vjerovjesnika Ibrahima alihi salam, kojim je Allah subhanu wa ta'ala spustio veliki kurban da ga prinese kao žrtvu umjesto svog sina Ismaila. I to je ostao običaj i praksa i propis koji se prenio i na ovaj ummet i koji je propisano praktikovati i u tome slijediti Ibrahima a.s. A Allah subhanahu wa ta'ala naredio nam je da slijedimo millet Ibrahima. I Allah poslanik a.s. imao je običaj da zakolje skupocijene kurbane. Da probere najbolji i najlepši kurban. Pa Enes radijallahu anhu prenosi, kao što zabilježili Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu s.a.v. zaklao dva crno-bijela rogata ovna. Zaklao i svojom rukom i rekao bismillah. Onaj ko nanijeti da zakolje kurban, zabranjeno mu je da krati dlake po tijelu i nokte. Od prvog od nastupa mjeseca Zulhidžeta sve dok ne zakolje kurban. Kao što je došlo hadith od Ummu Seleme koji ga zabilježio imam muslim u svom sahihu. I da dehalati l'ašr wa rada ahadukum an yudahi kada nastupi ovih deset dana i neko od vas nanijeti da će zaklati kurban fala jemassanna min šarihi wala bešarati šeja. Kaže, neka ne dira ništa od svojih dlaka po tijelu, a u drugom rivajetu, fela ja'hudanna min šarihi wala adfarihi šejen hatta yudahi. Kaže, neka ne uzima od svojih dlaka i od svojih noktiju ništa sve dok ne zakolje kurbanu. I ova se zabrana odnosi na ono koji kolje kurban, na domaćina u kući. Ne odnosi se na njegovu porodicu, na njegovu ženu i na djecu. Samo se odnosi na ono koji kolje kurban. Ali to ne znači da mu je zabranjeno da se okupa, da mu je zabranjeno da se počešlja, da mu je zabranjeno da se počeše. Ne. Ono što spadne od dlaka samo, nema grijeha u tome. Nego mu je zabranjeno šta? Da sam uzima te dlake i da ih krati ili da brije ili da sjeća nokte. Sve dok ne zakolje kurban. Sve dok ne zakolje kurban. I kurban je, draga braćo, i kojim se približavamo Allahu. Prinosimo žrtvu Allah subhanahu wa ta'ala. Leje nal Allaha luhumuha wala dimaha. Do Allaha ne dolazi ni meso ti kurbana ni njihova krv. Wala ki yanaluhu taqwa minkum. Nego do njega dolazi vaša bogobojaznost. Ja Allahu ne treba taj kurban. Allah je neovisan od toga i uzviše. Nego mi prinosimo to kao žrtvu ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Tako se približavamo Allahu. A to meso mi na kraju pojedemo. Ne treba Allah subhanahu wa ta'ala. Za razliku od ubeđenja koje su imali mušrici koji bi prinosili žrtve i ostavljali pred svojim kipovima kao da kipovima treba meso. Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen i daleko od toga. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Ali do njega dolazi vaša bogobojaznost. Evo kedalike sahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hada. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala počinio vama te kurbane. To je blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala što je spustio i propisao te žrtve. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Da bi donosili tekbir da bi veličali slavili Allaha subhanahu wa ta'ala na uputi kojom vas je počastio. Bashiril muhsinin, a ti obraduj one koji čini dobra djela. Draga i poštovana braću, ovim danima je propisano da čovjek se približava Allahu subhanahu wa ta'ala sa svim drugim vrstama dobrih dijela. Da što više uči Kur'an, da naređuje dobro, odvraća od zla, da čini dobročinstvo ljudima, da pomaže ljudima, čini dobročinstvo praroditeljima, da udjeljuje sadaku, da posti ovim danima, da posti ovim danima. Po većini učenjaka je propisano da čovjek isposti ovih devet prvih dana Zulhidžeta, da ih isposti, da ih provede u postu, zato što je post od najvrednijih dijela kod uzvišenog Allaha. Kao što je došlo u hadithu Kuciju, kullu amel ibn Adama lahu al-hasanatu bi ašir emthaliha. Kaže, svako djelo sina Adama ovog njemu pripada. Dobro delo se nagrađuje deseterostruku. Illa saum, kaže Allah subhanahu. Osim posta. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. On meni pripada i samo ja za njega nagrađujem. Posebna nagrada od Allaha šbana ta'ala. Jadau shahwatahu wa ta'amahu wa šerabahu min ajni. On ostavlja svoj strast i svoju hranu i svoje piće radi mene. I zato to je najiskreniji ibadet. Post. Najiskreniji ibadet. Niko te ne vidi, možeš u toku dana da prekineš post, niko te ne vidi, osim Allaha To je ispit iskrenosti. Kad uzmeš abdest, možeš progutati guta vode. Niko te ne vidi, niko ne zna od ljudi, jesi li prekinuo ili nisi. Ali zna onaj koji je na nebesima. I zato Allah subhanahu posebno ističe nagradu za post. Zato što je to ibadet iskrenih, ibadet iskrenih. Ne može se tu pretvarati. Može se pretvarati, ali niko drugi ne zna jesi li prekinuo post ili ne. I onaj koji isposti do kraja dana i zna da je ispostio, to je dokaz da je bio iskren u tome. To je dokaz da je bio iskren u tome. I bideži Buhari Muslim svoja dva sahiha od pa Ebu Sa'ida Hudrija da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin jasumu jevmen fi sebi lillah illa ba'ada Allahu wajhahu 'an an nar 70 kharifa. Nema kaže roba koji isposti samo jedan dan na Allahovom putu, a da Allah njegovo lice ne udali od 2 70 godina hoda. Samo jedan dan ispostiš na Allahovom putu. I ovo po dijelu učenjaka se odnosi na onog koji isposti dan u džihadu. Dok ispravno mišljenje Allah najbolje zna da je ovaj hadis općenit. Onaj koji isposti jedan dan na Allahovom putu iskreno radi Allaha, Allah ga udali, Allah udali njegovo lice od džahennemske vatre 70 godina hoda. Znači da isposti onoliko koliko je mogućnosti od ovih 9 dana. A posebno da posti dan Arefata, deveti dan. Posebna nagrada se spominje za post dan Arefata. Kao što je došlo kod imama muslima u Sahihot, Ebu Katade, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitan o postu na dan Arefata, pa je rekao briše grijehe za proteklu i onu godinu koja dolazi. Dvije godine Allah subhanahu wa ta'ala briše grijehe radi posta na dan Arefata. I ovaj post je propisan onome koji nije na hađu. Dok onaj koji je na hađu, njemu je propisano šta? Na dan Arefata, šta hađe radi? Dovi na Arefatu, nema vremena za post, on ima prednji bad, blago njima. Onaj ko nije u mogućnosti da posti ove dane, neka barem ne propušta post ovog dana, devetog dana, mjeseca Zulhidja, to je dan Arefata. To je dan Arefata ovu sezonu ibadeta, ovih deset dana ibadeta u kojima čovjek klanja dobrovolje na file, klanja duha namaz, klanja noćni namaz, posti, spominje Allah, odjelije sadaku, naređuje na dobro, odraća od zla i čini sve druge hajrate, propisano je okončati sa klanjanjem bajram namaza. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala to spominje u Kur'anu fasalli li rabbika wanhar kaže klanjaj namaz ume gospodaru i koli kurba kaže mu fesiri da je značenje ovog ajeta klanjaj kurban bajram i prinesi žrtvu klanjaj bajram namaz i onda prinesi žrtvu prinesi kurban kao ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve uvrsti u svoju milost, da nam olakša činjenje dobrih dijela ovim danima, da nam podari snage, da ovim mubarak danima učinimo što više dobrih dijela i da se što više približimo njemu subhanahu wa ta'ala. A naša posljednja doba je Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in